musim panas musim panas di urang panas dengan ukur na pikati 32 derajat Celcius tapi di Arab majang dimana guys musim panas Masya Allah 45 derajat Celcius gitu ngaji Wah demi Allah tapi ngon musim panas di Arab ma yang ngennah deh goreng ditunaak asa salamualaiku ah. <laughs> dewekak bangkrut eh. mode ngukut hayam ngkut domat manuk itu uhukacita pisan Minang diganti mengukut babu kalau <laughs> ba pisan hamakna atau da ganti enkut eh, kakaklah kakakkukut dibejaan atau udah bejama la ngukut domba anu buntalamait tongdikukutjimanya karena satu doma beda karena doma wa Pani Isan turun tan hmm. lamun disebut turun tangis namun turun tangan lamun turun tanganmah di mana-mana orang ayaah kariwhan teh didinya pipi nggak amankan turun tangan be Aayo ah lobat ah. <laughs> ampun boro di Bandungan koin murid mang Ibing saya temanya hmm. ah, ah. bayi kurang gigi lain bangsa naon Kakil bisa jadi bangsa Kali jati lain bangsa atau utama urang makhlukbut makhluk naon hmm, hmm, hmm. Alhamdulillah Gusti gedehati ini Alah karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sarang sarang syagami. Leras salira agama Islam. Leras leras kulan. Aik itu ah rada tuh percaya. gemor mah di mana orang boga permen tetap di gemor eh, goblok di ge parajualan tanya ke tanyaken ah, hm, ngaran Syaha kekasih orang pangka Raden Cecep kuta Dija Denawati Nogloncako konangan Suriahah di laga belekkok Symedin Republik Indonesia Kiyabang nepi kamke suhu maksimum 35 derajat Celcius Ki ceritanya Aduh di gereja tapi ho masjidlegunya eh. masjid <laughs> maneh nahnyebut lain mana menen Kalah lain Katulah Katolik agama naon Islam lamun bener siling agama Islam diuji udah dewek rukun Islam ayat <laughs> 5anya <laughs> rukun Islam tehh aya 5 jiji syahadat dua salaatan tilu jakat obat puasa 5bunga haji mungkasa di jalanankur yang manehnya genep Dekma ah lain Islamamuuh agama Sy buah-boah maneh anukun nabi paling akhir <laughs> narekdo itu imah teboga baraya teboga balik Deieh TKboga di Arab mening balik dia di lebur urang balik deh Ka Imah did pansyaur nabi kayak gitu rumahku adalah surgaku untuk tapi ho oh nah itu tercatatnya tapi dah bener kete. Ayo itu agama naon? Sarua Islam. Ayo rukun Islam tujuh. Ayo, ayo, ayo, ayo, Nah, jadi laliur. Kiu, ayo. Tapi balalender. Nah, so narik nyaring Wah kurang eh, teh siapabab aya burang aya puting man kubalan tapi salah Ayo mana nama hadis 11 nyaring menyes wa tuhnerpis aduh apaunmaya aya anu di Sunatan Bapak Nakaul hayang dipangdalang ke kukuringta budak tercager bisunaatan anaknda cacare kan kalau nggakan pemoga anak pikanpi karena tan anakanak manjangan lain su goblo lain bener cita-cita yang jadi dalamnya oh, oh, loba panggilan ke manang dipanggil kan polisi dalang radio oh. ampundukja itupati beda siok maneh uh kas anaking anak Ibu kadir Raden Gatot kaca kapayyun Bangun jadi narayana jadi karena Arimigatotot kaca bangbang Narayanatetenawan naraya pan de keras na gora goblok ba gitu mm. Aiku kupingan coba dikasiter bener bener purba Ke Co depi geble gitutarwayana ayaang panejeng pilot cobanya uh, raaiblokai aduh kulantaran ia ce Bapak hajat rame lahho teh orang tamat kene dugi ka kepala war cedit naon ari aing baru kada dewek nunggu cedit kurang nunggu cegit semua haturan rawuh sepuak ah, nunggu nai nunggu nai nunggu nai Jangan Saya, saya, saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloi, doloi, doloi. ti ngomong aya di Sy lo lo Baktos se kasep dihir Prabu Yu Jahur an Sri apa apa nusur di- gorenganteri terima dimana orangning buga pemajikan pemajikan orangnyabuka anak kayak datang hukumnya anak teri anak ter jauh saja Hai gelo mau di mana orang ayaah barang di jerotannya eh, di gelok digaliblo tuhkab Hai kaliingpak di Naramo aduh cincincuali Ali berlemu <laughs> Alini buru-buru atau ulah ahli- ali ta lilaja <laughs> ah nyeta ataumi Lila mauman Aings maut Lili Hai mual majutihan Waduh mu melesat melesat gituat lagu melesat lapung luhur jauh di awal-awal terus jangan pa mengingan sokil Sogala laut dibalongpo Haji apa gigiponya ajapo mempergi teman Hai aku mulaiminanba umri apun teman maubung-hubung <laughs> ke daun ya maubung acara dimana ayaahre hajata baru datang padaang paduh bulan pal bisa negara wauya tapi yang etak raja teh kurunnya keong enong Sumart kosong atuh balik kenek karena kekosongan jiwa ulah mau naon kosong ke nga- Su pasmah Abeh naon Abeh mawa wadah kosong bersih bersih ja bersihsong Hartina lain kosong punon tapi kosong di Hartina Sumerah baru bersih panmarin orang ngala oge mewa wadah wadah kosong bersih kosong Har oranglah tertutup jiwa kala waktu demi waktu manusia baka Pangih jeung karrugian rugi teh angin iman amalsholeh saling wasatan ku hakna dibandngan kuyabar Gu jadi kudu dewasahir jokk Bapakpa jalan Saapa ngajung juga ke bijji lemur tekara sacapda thepuit inian mau capekuhjan <laughs> anginar gelap saya pisankernyihan sana jajak awak rancu cu peduli mau penting me ke tempat anu diuyu klikngelongok anu ngoora si goblo mauwarbona ada yang ngo <laughs> rojjo A ulah kala lajoan ujang numatak dimana-mana ayaah- ajab Kauk marcapada ajab naon by Oge ulahwaknyalahken Pangeran sabab Allah muarekholimkababahlukna aja ujang natratina ayat-ayat ujang ke mematatak etap maha benar Allah dengan segala pirmanana ulah ragu-ragu je ulah cangcaya Dina ayat-ayat Pangeran ditetelaken Ye ruksak nadunyateku lengen le aja lemak malahan para malaikatmah ucu hari ngaahaken kap Pangeran teh Dina nalika Nabi Adam badai dilungsurken kabumi jadi khalifah nahrek nurun ke Nawi Adam kalau hur bumi sabab seke seerna bakal saling bocorken getih bakal saling pahan takwa saling paahan saling Serang para rang baik teh ujang guys aja dinas skenario Pangeran kejadian telamun dipikir di bulak balik di papai dirasa-rasacuner eh. namabangliur tina ayat-ayat anjilnya cuk seryengang tina ayat-ayat anjil kitabtuddantah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata seperti nggak di mana ayat runtah runtah di buruan dipipir disolokan Dajjah lematetara day ngome naik nyingkahkenntae ngabair tina ayat-ayat anu nyata naik-wo kenaba disalokan batu rogeba diburuan batu roge siapa di mana wa yacu di mana-mana Syreksi karena mata mau orang tewat weing kiri ke hujang sa mungkin itumun di dimana datang hujan pan banjir gede men tidak suruhkan Solokan banjir mereka itu rammun disayanganrengit demam berdarah orang-orang kenek panuh ruginya cum Tuhan gunung-gunul pasir Bulisnil et ayat Allah Ucu guaat pelakan Nei anu dimikianku pemerintah Nandungi karrayatna ulah rekpak Ki Ki babarengan kokoh kesatuan Jin persatuanja ujan manung muara Diji tujuan nyaeta keka pentingan negara jeng bangsayo waraga dikorbankan karena teknologi karena kewajiban urang di lemur Adu Temahbreng init Ka kota bejeng di kota Ssara padahal di kampung Oke lahan teloba pi usaha karidaek Munggu ayat-ayat pageran di mana uang bodoma big marukan lain ayat pe paraban dimana doma beger nganja luna auhken lain aduh diadu gitu e apa jadi anakan de diternakken namun istilah karena satumah dijak gitu tuhetambang ayat-ayat Allah tadi mana doma alusmadi aduh napan harga naikguntung atau di mana guys riap apa bisa mukakan lapangan kerja ludaek ngaritme nyalan hampas tempene hampas da anu ngurus anu ngamanian jeng saja bana apa hari digaji <coughs> atuh cena eta pododoma bisa dipakai pupuk ayat-ayat Pangeran gene Hanu bukti mu ibadah pekpre jadi na oh, oh. Rajana tauhidgangnya Nabi Ibrahimaihi jalan rup gede pa wa pe digaweicing ikhtiar manuki bekujangjangna manusia Irupuku wakana tuh balantik gera pecu rikrikkemmi supaya gedenyesa sangattikmahicu tak itu jangancu u rugiu tinggali Dinas surat Wal Asri Ha demi waji manusia bakal pinanggi jeng garrugian Nukuahanarugi an jalma anu iman amalsholeh salingihatanku hakna dibarennganku sobar sabar lain ditampilcing dirong tapi ngaran-garan sobar bisa mertahankan diri tidak sa persoalan Shakira mata bikin karena diri kayak itulah gara-gara jengka bangsa